Benvingudes a, el programa Ateneus, Ocupes i Espais de Trobada. Avui explicarem aquests espais com a forma d'organització política. En un primer moment farem un gran homenatge a lo que han estat els darrers 30 anys d'ocupacions, espais, ecoxarxes, assemblees i diversos projectes eh, arran de Silla de Mallorca i més endavant eh, farem un petit debat amb, amb membres de l'Ateneu de Santa Margalida, de l'Ateneu de Lloreta, de, de l'Elèctrica Ateneu Popular i de, jo també vull un casal. El que estem escoltant ara és justament eh, el desallotjament de Safoneta, una, una ocupa que va haver en el centre, en el d'aquesta ciutat després del 15M en el 2011. persones que estàvem luchant en ese moment i que necessitàvem un refugi. També se pensó en un punt de que era necessari del poble i per al poble. En fin, un espai de de persones que encienden la mecha en una lucha popular a ciutat que ya va siendo responsabilidad de todas. Vale, pues eh, començarem en la primera part, que és fer-li un gran homenatge a tots aquests casals eh, que hi ha hagut, eh, cupes i espais de trobada que hi ha hagut a Mallorca. Començarem amb el casal llibertari de, um, casal llibertari de, que va haver a la fàbrica Coromines. Ens explicarà en Víctor, que ens ha enviat un àudio eh, estimat. Un desalojo, otra ocupación! Què tal? Uh, bé, jo me present primer, sóc en Víctor, uh, vaig ser un dels membres de lo que va ser el casal llibertari de, de Palma de Mallorca eh, que va ser més o manco la primera ocupació que va haver a, a ciutat. Dic més o manco perquè uns sis mesos abans s'havia intentat una altra ocupació d'una possessió en el Molinar. L'ocupació se va, va ser a partir de més o manco juny-juliol del 94, Eh, el Casal Llibertari era una antiga fàbrica, la fàbrica Coromines, que, havia, que estava en el polígono de Llevant, on ara mateix està la benzinera de, de BP, just davant de, de tràfic, carrer Manol Azanya. Va entrar sobretot primer eh, un, un grup de joves del barri que, que tenien un col·lectiu que es deia SCAG, el col·lectiu alternatiu juvenil, feien un, un petit eh, fanzine, i era gent molt jove, entre 15, 16, 17 anys. Eh, estaven aquesta gent jove de, també havia gent de l'Assemblea Insumissos i, i gent de, de Seteno Llibertaris tan negre. La fàbrica era, era, era enorme, eh. jo crec que potser millor devia tenir 10.000 o 10.000 metres quadrats. Eh, havia un edifici molt gran, eh, que, de quatre plantes, i a la part de darrere estava ple de, de, de naus, naus industrials l'estat de conservació de la fàbrica estava fatal. Feia molt d'anys que estava tancada i les portes estaven obertes i allà bueno, havia de tot eh, durant sis mesos vàrem intentar condicionar l'espai. Eh, en aquell moment a Mallorca feia anys que no havia quasi res, estava el que era teniu Llibertari i un moviment um, antimilitarista que era, que era l'Assemblea d'Insumissos. Tenia una part que era vivenda i una altra que era més de, de centre social i una ciutat trista com era, com era Palma en aquella època, pues, realment a Descassal li va donar un, una vida que, que, que no tenia. Molta gent que va passar en aquells anys per, per Escassal encara se recorda no? com, com una experiència de joventut que, que va ser molt, molt enriquidora i, i molt important. Era un centre social diguem, bueno, ja sé, de llibertari, també hi havia gent, de, gent comunista, gent d'esquerres, a part del casal llibertari estava el que era la teniu del negre, que jo i altres companys i companyes veníem de la teniu llibertari. L'activitat se feia de tot, concerts pràcticament cada cap de setmana, havia menjadors, eh, se feien festes, se feien presentacions de llibres. A la part de darrere un puesto que es deia Indústria Ilusión, que, que se feien més activitat de teatre, no? també se va fer un curtmetratge, se feien coses bastant poesia, coses bastant interessants. A part també hi havia un taller de, de ceràmica que va durar un any, hi havia un, un club de rol, també eh, joves del barri, quan dic joves dic nins de 13, 12, 14 anys, inclús menys, doncs, també venien a escassar, no? a passar sobre baixa i tenien un, un espai on, bueno, on reunir-se i de vegades participaven de les activitats que feien, d'altres no. Eh, van tenir molt bon contacte amb, amb, amb el que era l'associació de veïnats de, d'Espornió de Llevant ens van apoyar bastant però sí que va ser una experiència molt, molt guapa i, i que va obrir, diguem, les portes a altres experiències que van venir després i bueno, va demostrar que Palma no era una ciutat eh, dormida i, i de dretes, com estava el Partit Popular en majoria absoluta sempre, sinó que també hi havia activitats eh, contraculturals i, i polítiques que, que durant, durant tres anys, eh, pràcticament quatre, varen funcionar molt bé dins, dins el que és el llibertari. El desnonament, ara, ara, ara per recordar un poquet es, això es, que s'ha vaig eh, estar mirant les actes, no? per, perquè hi ha, hi ha coses que se conserven, i, i ja estic veient que, que bueno, en aquell moment eh, era tan gran el casal llibertari que era impossible resistir de, de, de cap manera, no? Eh, així que la policia va, va, va, va venir a primera hora, varen venir antidisturbis de la península, més de 100, i no van trobar ningú. Uh, eh, D'hora baixa se va fer una manifestació molt gran, uh, jo crec que són dels més grans que se varen fer, uh, que s'havien fet a, a Palma, d'unes 600 persones. Se va ocupar el cort inglès, Inglés, que això no va sortir a premsa, però se va ocupar, perquè se va desplegar una, una pancarta enorme de, amb el símbol d'ocupació. I se va tornar a recuperar el casal llibertari, la policia va partir, i els veïnats inclús varen venir a recolzar aquesta recuperació, però bueno, una recuperació més que simbòlica que inclús eh, me'n record de, de, de bandes de desnonament, que es, es, el jutge volia xerrar amb nosaltres, ja sabia que era una assemblea, que, no, que aquí no havia líders i que jo eh, anava com, com, a, com a representant de l'assemblea. bueno, vaig anar jo i vaig anar, va, va venir també una companya. Uh, I me record que, que havia, havia pressionat a, a Sabitis Petrol, no? que era, que era l'empresa que, que havia comprat el casal, i, i més o menys els va obligar eh, a, a, a fer una, una sessió d'un espai per, per l'assemblea de, del casal. L'assemblea va dir que no, que no volia cap espai cedit per, per, un, per un, una benzinera o un... I el jutge no, no, realment no ho entenia. Diu, em varen dir que no, eh, uh, la història acaba ja. Eh, uh, el desnonament va ser a finals del 97 Y, bé, espero que aquesta petita introducción vos haya vos y agradat i la que no coneixia el casal pues, pues tingui un poco de información de lo que va ser el casal libertario. Porque fueron los años más intensos de mi vida. Conocí la fraternidad, el desinterés, el espíritu de sacrificio y la solidaridad. Es decir, el sentirme hermanado con los que estaban luchando conmigo. Hola, soy Cris. Escoltàvem en, en Víctor explicant-nos eh, l'experiència de Casal Llibertari que va ser el punt de partida a un moviment ocupa de les illes, eh, bueno, si mos deixem la Dragonera, de 94, 97, 10.000 metres quadrats. Seguim amb s'ocupa de Son Cledera. Hola, soy Cris. Os voy a hablar de, de una ocupa de la zona de Son Cladera, Sintetería, que era una posesión mallorquina. Bueno, esto es el, fue en el año 97, 98. se llamaba La Casa y bueno, ahí entramos un grupo de gente. Yo tenía 16 años ahí y hacía frío en esos meses. Entonces esta casa tenía chimenea y, entramos por, pues, por esa razón, sin saber ni qué era la ocupación. Y bueno, de ahí se llevó a hacer varias cosas. Era una posesión mallorquina con una parte de vivienda, otra parte había unos locales, un, trozo de terreno, eh, unos, unos locales pequeños y una nave, y llegamos a hacer conciertos allí. Vinos indios a tocar, hicimos un bar. Valentín, que en aquellos años era nuestro querido Valentín de, de la CNT, nos enseñó cómo hacer hormigón, cómo atarracar paredes. Y bueno, hicimos varias actividades. Los jueves, Sebas, por ejemplo, hacía una pase de cine gore Luego en la misma calle había una protectora de animales y nosotros me acuerdo que eh, cuando llevaba gente a abandonar a sus perros, nosotros les decíamos que, no lo llevasen allí, que igual no, iban a salir vivos y que nos lo dejasen a nosotros, que estarían bien con nosotros. Y llegamos a juntar más de 29 perros, que luego fue un follón y bueno, ninguno se quedó sin casa. ¿eh? Y bueno, fue una experiencia que la verdad es que me ha marcado mucho en lo que soy hoy, pero estuve varios años sin, sin, sin hacer también porque fui mamá. Bueno, un besazo muy grande. Hem escoltat el que va ser S'ocupa de Son Cledera i ara tornem en aquest barri per escoltar una de, de les ocupes més mm, diguem-ne grans que hi ha hagut en aquesta ciutat en tema de, de vivenda és s'ocupa de botons que va tenir una lluita aquí darrere eh, a lo millor el coneixeu perquè eh, s'ha fet uns estudis universitaris, un, un doctorat sobre, sobre aquesta lluita. eh, et s'ocupa de botons, Em, aquí bueno, vamos a hablar un poco, voy a hablar un poco sobre la, la de la calle Botones. Es una calle em, situada en Calatrava, en Palma, el casco antiguo. Em, estamos hablando de los primeros años 90. Eh, el barrio estaba bastante degradado, muchas casas abandonadas. yo justo me separé de una relación y a través de Tony Roger él me dio un, una casita en una finca donde había una, gente que vendía heroína. Em, poco a poco esta gente iba abandonando, se iba metiendo más gente en los pisos vacíos, em, íbamos ocupando, llegamos a ocupar de hecho la finca entera em, y luego desde las paredes laterales también íbamos abriendo entonces como llegamos a ocupar como tres fincas, haciendo con butrones en la pared. Delante vivía todo tipo de personas en esta casa, había como ocho apartamentos ocupados, algunos colectivos, otros como más cerrados em, a nivel de actividades. Em, llegamos a hacer bastante animación en el barrio, empezamos la, fiesta en la Plaza San Jerónimo que volvió a ser eh, conocido como la Fiesta San Canut, una corporación de teatros, el maltepe Teatro. Llegaron dos años de la Bosnia y a Kosovo, em, también ayudando a animar a los niños que a percibir los efectos de la guerra. Estas casas duraron más o menos hasta el año 99, que ya había empezado a través del Plan Mirai un proceso de especulación en el barrio, em, básicamente a través de un señor madrileño, Fernando Palazuelo, un señor bastante, bueno, más fascista y violento. Em, como él, no, no quisimos irnos en el momento y como no tenía más argumentos, llegó a quitar a través de un andamio, llegó a quitar el tejado de la finca donde vivíamos y Vinieron los bomberos y dijeron que tenemos que abandonar la finca porque está a punto de, caerse. Ha habido un, todo un proceso judicial después, eh, donde realmente hemos ganado tanto un juicio penal como un juicio civil contra este personaje, sin ver ningún resultado. Creo que la finca está ahí ahora todavía. Para terminar, pues para nombrar, yo soy Simon Unas de las personas obviamente están desaparecidos por el vendaval de la vida, otros siguen entre nosotras. Si, si voleu saber més d'aquesta copa de botons, només heu de creuar el carrer, caminar 100 metres i de vora el bar que hi ha allà darrere de Can Sal Sala, allà a la, a la dreta, allà es, en aquell carrer, es, eh, tot aquell carrer et s'ocupa de botons. Si voleu saber més, sobre això també podeu llegir un llibre que se diu Calatrava un amor o veure un documental d'en Víctor V. López que es diu Mi querido puto barrio. Seguim en homenatge a les ocupes d'aquesta ciutat amb una gran ocupa musical del moviment punk i d'altres mogudes que se diu S'Escola. Thank you. Corría el año 2001, concretamente el 12 de octubre, y fue cuando el día que se eligió para ocupar un antiguo colegio abandonado durante creo que más de 15 años en el barrio del Terreno. Eh, bueno, surge es un proyecto que surge a raíz de, de unas reuniones que había tenido un grupo que se había constituido así como una especie de asamblea de ocupas que durante un tiempo se estuvo organizando eh, para buscar un espacio y luego fue el que, digamos, fue dinamizó, dinamizado el espacio. Eh, era un centro social ocupado autogestionado, así se llamaba, y lo llamábamos Escola. Y bueno, fue un espacio que marcó mucho la época, eh, un espacio en el que confluyeron pues tanto movimientos sociales como contracultura y, y jóvenes y vecinos del barrio que podían allí utilizar el espacio para, bastantes cosas. Creo que tuvo un nivel de actividad mm, considerable y bueno. Y bueno, allí se hicieron de todo, desde un montón de asambleas eh, de colectivos a talleres de toda índole, bastantes charlas y, jornadas. Eh, bueno, los comedores veganos, bueno, mucha clase de eventos y como espacios pues tenía desde la sala de conciertos, una sala que era como un gimnasio, una cafeta y bueno, también decir que, durante cierto tiempo también eh, hubo, hubo vivienda allí y bueno, eh, tras un proceso judicial eh, en el que acabó implicado el ayuntamiento, pues fue desalojado en enero del 2004 sin que hubiera que lamentar detenidos, pero bueno, la policía tardó, tardó lo suyo en llegar, en llegar a la parte de arriba porque estaba todo embarricado. Y nada, pues decir eso, que fue un espacio de confluencia, que un espacio que marcó mucho la época. mucha de la gente que allí nos encontramos, pues nos hemos ido, seguido encontrando. Así que salud a los nuevos proyectos y recordemos el pasado para ver qué construimos en el presente. Salud. Es que escoltado de Namoniaco, un de ses, una de les persones més necessàries eh, en el moviment insurgent eh, i dissident d'aquesta illa, eh, una persona que ha teixit cor i ha teixit aliances i ens ha ajudat, per exemple, a l'elèctrica en moltes ocasions i molt estimat per nosaltres. Continuam en l'homenatge a les ocupes d'aquesta illa. El Casal de les Vies va ser una experiència molt interessant eh, per diferents motius. Un va ser que va ser un centre social molt, molt, una ocupació molt política, molt política en el sentit de que eh, se va voler diferenciar d'altres experiències d'ocupació, eh, sobretot d'ocupacions d'habitatge que, que podien haver coincidit en aquella època o en èpoques anteriors, i aquí s'ocupava per fer un centre social, un centre social eh, per col·lectius, per activitats, per xerrades, per, per activitats del moviment, no? I, i bueno, fixeu vos que, que fins i tot era un centre que en aquella època era un espai lliure de fum, no? El que no, no és com ara, aquella època anar als bars, anar a segons puestos, era quan surtías y toda la roba de feo, lo de fum. Aquí era un espacio libre de fum, había un patio interior, allí se podía fumar, en el carrer también, pero desde el del social no. También era interesante eh, la, convergencia que va a haber allá porque había gente que venía del movimiento Ocupa, del movimiento també llibertari, del movimiento mesa autónomo. eh, gent amb experiència en, que ja duia temps en, en, en havia estat en altres ocupacions, havia estat en... i que per exemple se necessitava omplir un buit de eh, un, un espai a peu de carrer, un espai alliberat, després del, de que feia un temps que s'havia desallotjat l'escola ocupada en el terreno, i també eh, va coincidir ella gent del moviment independentista, que així molt de base de l'esquerra independentista, que necessitava també un local i se van arribar a consensos bastant interessants i se va obrir aquell local, se va ocupar i en el carrer Eusebia Estada i va durar una ocupació, va durar uns, no va arribar l'any, uns nou mesos bueno, una activitat molt remarcable va ser que des d'allà se va, se va muntar una manifestació bastant multitudinària de suport al moviment contra les autopistes d'Eivissa. Va ser una època en què a Eivissa se mobilitzava contra aquella, aquella autopista que havia d'anar a l'aeroport i, i a Mallorca va ser la convocatòria es va llançar des d'allà va ser un moviment bastant eh, bastant peculiar dins de, del moviment d'ocupació també s'ha de dir que al casal de les vies el casal, li deien casal ocupat de les vies i perquè just passava la via del tren per davant aquell casal estava un edifici que després de tot desallotjament se va tapiar i continua tapiant a hores d'ara estic xerrant de l'any 2006 ja, i encara està continuat tapiat, no? És un tema de, que té veurem amb l'especulació que, que tenim aquí a Palma, no? I d'edificis que, que estan desaprofitats per l'acumulació, no? Acumulació de riquesa per part d'unes persones i, i especulació per, de preus en, en altres immobles. Ni todos los dioses juntos nos separarán. Si yo estuviese muerta y tú luchases por tu vida, volvería de las tinieblas, del abismo del infierno, para luchar a tu lado. Hola. Bueno, el que escoltàvem era Iñaki Cart, que després va ser un de... que va estar mobilitzant l'assemblea de docents. Uh, si sabem de on venim, sabem, després sabem moltes coses de per què s'organitzen les lluites a Mallorca. Per no fer l'homenatge a un toston, crec que passarem a fer una primera pregunta del debat i després continuarem amb l'homenatge, eh, perquè sigui més a mè. Llavors, vos presento, si voleu, avui tenim a nosaltres eh, en, en Joan Villalonga, de Jo també vull un casal. També tenim... Hola, què tal, Joan? Com estàs? Se me sent? A veure. També tenim en, en Sergio Storni, de Sateneu de Santa Margalida. Hola, Lio, gràcies. També tenim en, en Fabio Carnevale, de Sateneu de Lloseta. Hola. I també tenim en Aina Casanyes, de Selèctrica Ateneu Popular. Hola. Llavors, la primera pregunta que us volia fer és un què, qui i com. És a dir, què és el que feis a cada un dels espais, qui ho feu i com ho feis. Si voleu, començam amb Jo també vull un casal, que és un projecte que està en marxa. Bones. Uh, I de nosaltres som un grup de joves que um, venim de, del casal popular Volta Negra que va tancar fa pocs mesos, que era un casal que duia més de 12 anys de, de trajectòria oberta a Palma, gestionat per, per l'Assemblea Juvenil de l'Esquerra Independentista del moment i i arrel del tancament d'aquest de, espai, que ha estat un espai de trobada per molts de joves de, de ciutat, eh, entre els quals jo, jo m'atrop i que ha, ha convidat a, la militància eh, eh a, a, generació, a generació generació de, de jovent, eh, on, donem, on ha estat en gran part gestionat per l'esquerra independentista, però també n'han fet uns molts altres col·lectius, com per exemple Joves del GOP, l'Assemblea Antipatriarcal, Joventut Llibertària, entre d'altres, no? eh, i doncs, tancament d'aquest espai ens veiem amb la necessitat de continuar el projecte cap a una altra banda i no només de continuar aquest projecte sinó de, ser, de voler ser un poc més ambiciosos, de uh, ser conscient de les limitacions que tenia aquell espai i, i uh, començar el projecte d'intentar eh, uh, eh, uh, entre, entre els que som i els que puguem aglutinar, uh, pensar quines són les necessitats del, del jovent de ciutat i com és la manera d'aconseguir uh, aquest nou espai. I aquesta, ara mateix estem en vies d'això d'agrupació de, de forces, de reflexió, de, de veure cap, a, cap on anem. Molt bé. Sergio, per orden, per, per edat, crec que te toca teneu de Santa Margalida, crec que té, quan, 15 anys? Sí, 14. 14 anys, sí. pues. Bueno, Clar. nosaltres som un, un grup de, de gent con, con ganes, nos definim d'aquesta manera. Eh, tenim, tenim el nostre inici a partir d'un dolor, a partir d'un malestar social. Eh, M'agradaria molt, molt contar aquesta situació. En 2008, 2007, guañaba una altra vagada eh, la derecha en Santa Margalida de un govern corrupte y en el cual nosotros no, no que la gent volviese. una altra vagada dos platos Y un grupo y un parell de compañeros eh, decidimos juntarnos. Juntarnos en primer lloc a leer, a portar les que portaban en aquel momento, juntarnos a recitar, juntarnos a generar actividad cultural y al poco temps eh, la plaza era nuestra y al poco temps estaba la virolia funcionando y el mercadet de Nadal y el mercadet de segona mà y la gente no entendía que pudiese haber una cosa en la plaza sin que nos tinguessin otros como protagonista Aquesta és la veritat de, de, de lo que ha fet en, en, est, en aquests 14 anys eh, l'Ateneu de Santa Margalida en un marc molt interessant perquè mm, no solament era en l'Ateneu, estava la colla de, de Bonis, estava el, la batucada, estava el grup de, de gent de l'escola, y, se donaba en ese momento como una rebeldía colectiva frente, frente al gobierno en ese momento de la, de la derecha. Esta es una breve introducción de, de lo que hemos estado nosotros en, en tema. <laughs> Y Fabio, ¿qué qué nos desde desde ¿Qué es lo que sou, ¿Cómo fue y ¿Y quién Bueno, nosotros en em, eh, somos bastante recientes, no tenemos tanta historia. y empezamos principalmente un grupo de militantes de un partido y nada, como la, política muchas veces entra en contradicción con, con las otras necesidades, este, decidimos armar un grupo que no esté integrado solo por gente del mismo partido y uh, que fuera un lugar abierto este, y con un proyecto cultural eh, bueno, retomar aquella idea de los Ateneos que eran antiguamente, o la idea que teníamos nosotros que era un Ateneo. Y nada, empezamos hace un 3, 4 años, un poco antes de la pandemia, bueno, sobrevivimos a la pandemia y hacemos un poco de todo porque mm, como somos todos muy distintos, hay gente que son de partidos políticos, de otros partidos políticos que también se arrima y hay gente que no quiere saber nada con la política y también hace cosas, y entonces hacemos de todo. Mm, no sé, <laughs> las actividades son muchas, son por docenas y cada uno como que va a lo suyo y todos colaboran para los proyectos de los demás, aunque a veces muchas veces pasa que los proyectos de los otros entran en contradicción con lo que uno quiere o con las ideas, pero bueno, se trata de que cada uno pueda ir armando cosas y darle difusión a lo que hace a las ideas. Sobre todo lo fundamental es que somos eh, ecofeministas y culturales. Yaina, ¿qué nos contas? eléctrica acá Tres añats. nosaltres avui, com sabeu, fem el, tres, el tercer aniversari, que, bueno, som molt joves, però amb tres anys d'un Ateneu, doncs aquí a Palma o a Mallorca pues, ja són <laughs> bona cosa, tant de bo el dia arriba amb les 14 que teniu a Santa Margalida, de moment encara pues, hem de fer moltes passes, no? Nosaltres ens vam reunir, ara fa això, tres anys, eh, una sèrie de, de persones que veníem d'un moment d'una mica de, de sequera a Mallorca en relació a les lluites, hi havia hagut una època molt efervescent, eh, a l'època de Boussà, que hi havia hagut molta mobilització, no tant a nivell d'ateneus, pot ser, però sí de, de lluites més populars, que van acabar, en el final, en, en, en res, no? en repressió, desaparició, eh, Eh, tancats, no? Se les ocupa de la foneta, desallotjades, cases Mopis 1, cases Mopis 2, la Taneu de Palma també, que se va moure a diversos indrets i va acabar desapareixent, i hi va haver una època on, on vam trobar a faltar una mica aquest caliu, no? I, i, bueno, i doncs, fa uns anys un grup de persones me varen reunir, eh, vàrem eh, inaugurar l'Ateneu que tenim aquí a la plaça, que ja coneixeu, i una mica el que tenim en comú no? és una mica de, de, de no satisfets amb aquesta vida que duim i, i, i que pensam que ha de ser alguna cosa més i que ens fa ganes construir-la plegades, conèixer-nos, intentar teixir afinitats i complicitats per intentar trobar un camí que, que, que, que mos facin fora de tot aquest sistema que estem visquent i, i que no ens agrada. No? I ara estem començant o continuant una segona fase de, de consolidació després d'uns anys d'intentar tirar endavant el projecte, pues, intentar cercar una línia més política i més pròpia que ens faci ganes i, i que realment sigui més, més creativa, la millor també. Bueno, ja que dir que hi ha tres projectes que se troben a faltar. Un, òbviament, és l'Ateneu Estel Negre, l'Ateneu més antic eh, d'aquesta illa, que si no vaig malament és de data de l'any 87, eh, l'altre és Can Boom, a eh, Pollença, i l'altre és Caterva, que és una deriva que estan fent la gent de l'Otort ampliat, però més ampliat, amb altra gent. És una nova iniciativa que s'està duent a Manacor. Continuam amb l'homenatge. Eh, ara escoltarem una cupa que va a Inca. Penseu que a Inca no hi havia cupes? pues sí, també hi havia cupes a Inca. Hola, bones. Nosaltres formàvem part de l'ocupació de, de l'Ateneu que van dir Ateneu Llibertaris Escoves, i aquesta ocupació doncs, ve d'un grup que ens juntàvem anteriorment, que ens deien Poble Llibertari. Com a col·lectiu, aquest grup de Poble Llibertari, crec que, que devia ser des del 2006, que van començar a fer reunions. 2007 i bueno, i van començar una finqueta, una, una caseta de camp, després a, a, a la comuna de Vinyamà, i va arribar un moment en què teníem una necessitat de, de tenir un espai propi i ganes pues, d'oferir més, no? I a partir d'aquesta necessitat és quan decidim ocupar. Tenem llibertat i les coves, que era una, una casa que, que antigament havia estat un, un sindicat i que, i que en aquell moment estava com a d'una empresa de Madrid que se deia Ondevit GSA i eh, que havia sortit a subhasta. Bueno, Uh, eh, el, poble, el poble era inca que, que ho varen fer. I, i sí, i vamos, com que, que els que ens van juntar realment érem, érem una tropa d'adolescents que, que mos coneixíem d'anar de, de festa per concerts i així més d'àmbit més rotllo punk i tal, i qualcú que se coneixia de la plataforma d'Autovia no, i, i a partir d'aquí pues, que sorgim com a, com a col·lectiu i érem gent dins i gent des, dels voltants, no? I gent de Costitx, Campana, bueno, això. Deguérem entrar de vista més maco 2007 i, i quan van tenir el desallotjament de veges dos, dos, sí, 2009. Quan van començar devíem ser, que han dit, unes, una 30-40 persones, I segon, i, segon quines assemblees, i a poc a poc, quan vam acabant, al final de tot, que ja érem, érem molts menys. Devien ser quatre rates. I una cosa que van tenir peculiar, que diguem, és que el fet de que fos una, una ocupació dins, dins un poble on eh, la gent te coneix i mos coneixíem a, eh, a bastants dels que estàvem allà, jo crec que va rompre un poc aquests estereotips de, de, de, de, de la imatge que hi havia de s'ocupa, no? perquè passàvem a ser aquell veïnat, aquella persona que te coneix, per l'entorn, doncs, en aquell moment eh, ahir que no hi havia cap tipus d'oferta cultural de, de res, i com que van ser, en aquell moment érem, érem els únics que, que fèiem alguna cosa i pel que és els, els, els veïnats pues, doncs van tenir molt bona, molt bona acollida i, i bueno, no sé, a nivell, a nivell personal jo crec que nosaltres, manco per jo, va ser com a tot un aprenentatge, perquè com que va ser el primer contacte amb, amb aquesta manera d'organitzar-nos, de fer les coses més, més assembleàries... I una altra coseta també per, per contextualitzar els moments de, de quan vàrem ocupar nosaltres és que érem, érem l'únic mm, Ateneu Llibertari, bueno, l'única casa ocupada com a Ateneu Llibertari que hi havia a Mallorca en aquell moment perquè tradicionalment com que havien estat sempre més per, per Palma i els darrers, els darrers que hi havia hagut s'havien desallotjat i llavors és com que nosaltres vàrem agafar un poc a, eh, a aquest relleu amb molt d'orgull. escoltàvem a la Mate, que ara té un projecte de, que de fet aquí mos supleix a l'Ateneu, de Sanalles, i mos fa eh, totes les verduretes que menjam aquí i tal. Vos heu quedat en so dato, no? Se deia On the Beach S.A., l'empresa que tenia sa casa. Bueno, són els anys 2009, 2000, eh, 2009 no sé si recordeu Bolònia, va haver unes protestes molt grans a tot l'estat, Després ve 2010, hi va haver la vaga dels 26, la primera vaga general amb, amb molt i després ve el 2011, que és el 15M, i que va passar després del 15M a Palma, pues que van tenir una de les millors ocupes que han tingut aquí, en el cor central d'aquesta ciutat, a la plaça d'Islàndia, d'Espanya, eh, que estava allà, el que és ara eh, Sescarós Molers. maig, juny, juliol de 2011, de 2011 més de 58.000 habitatges buits de ciutat. eclipse. Havíem ocupat plaça d'Espanya durant dos mesos i aquelles runes que havien estat Brussel·les, que francès de Borja-Moll, amb un refugi aeri de la Guerra Civil, esdevenien a Safoneta. Va ser ràpid, les primeres assemblees, vivenda col·lectiva, galeria d'art, escola lliure, universitat lliure, tenda gratis, cafeta, amb moneda social, amb moneda social biblioteca popular, hi havia anarcos, operarcos, hi havia joves d'arran, hi havia lluita, hi havia endavant, i l'oficina per l'ocupació va saber que sols és una propietària, és una propietària, la immobiliària, la immobiliària, Sabadell, se s'anava un parell, parells, s'anava un parell, se n'anava un parell. érem dins, érem a la panxa, érem a la balena neocolonial. L'agressivitat del mercat i la política urbanística municipal col·laboren a mantenir una borsa de milers d'immobles inutilitzats. Imposen un model de creixement basat a destruir i construir fins a l'infinit, sense tallar amb les conseqüències socials que produeix. Des del juliol de l'any passat, el centre social ocupat autogestionat Safoneta, de manera contundent, plantava cara a aquesta situació. Més de 58.000 habitatges buits a ciutat. Una d'aquestes fou del poble durant aquests mesos. Les drogues se el parque son un problema, los aeropuertos son un problema, el fanatismo es un problema. Ahir, a les 9 hores, al centre social autogestionat Safoneta començaria un desallotjament sense prèvi avís que duraria tot el matí. Ens sumam a les mostres de solidaritat. Les drogues en el parque son si algú ha estat així fora d'ona aquestes últimes 24 hores, com sabem, ahir va haver el desallotjament de Safoneta, del centre social ocupat autogestionat de, de la plaça Islàndia, que va ser un desallotjament així que va durar tot el dia, vam estar mobilitzats, no? D'alguna manera diria jo tota la xarxa, diguéssim, que a Mallorca estem treballant per l'autogestió, per eh, un canvi estructural de la nostra societat cap a postcapitalisme o una societat on puguem viure lliurement. escoltàvem diversos membres de lo que va ser el 15M eh, i de lo que va ser que aquesta ocupa, que jo crec que ha quedat en escó. Les altres, a lo millor, les persones que som aquí no mos ha tocat de prop, però aquesta jo crec que sí que moltes de vosaltres vos ha vibrat en, a, eh, en el vostre coret. Però jo crec que farem la segona pregunta perquè no sigui tot això com molt eh, nostàlgic i passarem eh, a la taula una altra vegada Um, la meva segona pregunta que us volia fer en els espais que estava en construcció o que, vol, o que ja duís un temps és bàsicament quines pràctiques eh, per transformar el món estàu desenvolupant. Eh, és a dir, sou només un espai o teniu una proposta pràctica per transformar aquest món? Participar al sistema o fer un, un de no nostre, crear un sistema nostre o participar d'ell? No sé si m'heu... Pues, Sergio? Vale, Arrancamos, dispara. ¿eh? Disparamos. Jo crec que... Bueno, nosotros creiem que la idea es crear un sistema, no? Eh, tenim que viure en el sistema que n'hi ha, però la realitat és que nosaltres, per exemple, quan, quan heredàvem aquesta possibilitat de, d'empezar a militar o participar en el nostre poble, eh, això era un erial, o sea, no existía <laughs> prácticamente res, no ni había actividad en la plaza, los bars eh, siempre estaban habitados por el matellos. Y entonces yo creo que nosotros lo importante es crear un sistema diferente, crear eh, líneas de solidaridad y eso fue lo que han estado haciendo fins Ahora, lo que es importante per, eh, analizar el, tema temps eh, social y político que estem ¿me entiendes? Porque también es verdad que yo puedo venir a, a soltar todo aquel rollo, pero las cosas han cambiado y han cambiado molt y Sayén no es la mateixa y nos ha pasado por encima una pandemia, y nos han eh, no, nos han metido para dentro en casa, ¿no? Y entonces es muy importante en la, nuestra acción política analizar el momento político que está en Bisken. Y bueno, la, nuestra actividad es eh, carrer, carrer y carrer. ¿eh? ¿Qué dices, Fabio? ¿Cómo os vos ¿Quiénes son són prácticas vostres pràctiques en el día a día cotidiano per transformar aquest món que nos dues a bueno, las prácticas, no sé exactamente cómo definirlo. Yo creo que todos tenemos que mm, no imponer nuestra, nuestra forma, pero sí dar un ejemplo de lo que creemos que se debe hacer o, lo que debe ser. Eh, la vida siempre es lucha y la lucha se da en todos los espacios. No, no podemos elegir a veces en cuál, el que tenemos más a mano. Y a veces tenemos que usar las armas que, de otros y a veces podemos crear las nuestras. Eso depende de la energía que tengamos y, y, cómo están las circunstancias, porque este, estamos rodeados de, de, un todo que, que, tenemos que aprovecharlo. Bueno, y Joan, ¿qué hemos pot contar d'aquest este proyecto incipiente? Quins sí. són les tres líneas? nosaltres, respecte a això que dius de, de transformar el món, nosaltres, òbviament el nostre objectiu és, és transformar-lo, no? El sistema capitalista és un sistema que no, que no és just i, i que no, no, no, no, no contribueix a millorar les vides de les persones, llavors, es, oh, òbviament, l'objectiu és, és transcendir-lo i, i, i desenvolupar una, una nova societat. I, i, però clar, vivim en aquest món, llavors hem de, hem de veure quines eines tenim aquí dins, com, com podem emplear tots els, tots els forats legals que trobem, tot, totes, les, totes les vies que tinguem per construir eh, per, per, per construir estratègicament no, aquest món que, que, que serà millor i per això entenem com l'espai que volen construir com un espai de transformació en si mateix amb el sentit de que eh, es, es, es capital el que fa és eh, privatitzar tots els espais, posar tot el que no està en el servei de, de, de la producció pel sistema capitalisme, capitalista eh, ho veiem a Palma, que és una ciutat part temàtic, no? que les places estan plenes de terrasses de bars, eh, no existeix oci més enllà dels bars, més enllà de les discoteques, tot abocat en el consum, no? llavors nosaltres entenem que construint aquest espai el que estem fent és, eh, és mostrant també que començar a construir no, aquest, eh, aquest món, no? començar a, eh, a, a mostrar a la gent que des de la seva organització, des de l'organització jovent, des de l'organització eh, entre nosaltres per aprendre, per debatre i tot això, eh, podem començar a transcendir aquest món no? i que és, és, per, també té, és com té, uns, té tots uns objectius estratègics en el sentit de que és un espai de trobada que pretén polititzar la gent, ensenyar-li models organitzatius més enllà dels que ja mos han, coneixem i ens han ensenyat. No? Llavors, és, es, es, entenem que és com... Es, es, tot i que parteix d'una situació que, que, que és la que tenim i que el sistema que tenim, no, eh, l'objectiu sempre és transcendir-lo. Aina, quin és el món que te batega dins aquest cor que tens? <laughs> Bueno, eh, com, a, com a l'elèctrica, eh, bueno, les persones que hi participam, malauradament sí que estem no, dins d'un sistema per les nostres feines, per les nostres coses, per llocs on vivim, per llocs on mos movem i tal, però sí que mos fa ganes fugir, no? mos fa ganes escapar una mica de tot això com ens envolta i una mica la nostra feina humilment és cercar fórmules, cercar les maneres per intentar escapar-nos, per intentar trobar altres espais, per intentar transformar això, no? I, i no tant crear un sistema alternatiu, crear un altre sistema que sigui nou, sinó simplement destruir el que tenim ara i a veure que feim totes juntes, no? Uh, una mica anar deixant les velles formes, anar abandonant aquest, aquest món que no ens agrada i que, que desconfiem i, i una mica intentar fer la nostra, eh, deslegitimar un poble que hi ha, no, no fer servir com interlocutors vàlids ni, ni les institucions, ni, ni els ajuntaments, ni, òbviament, policies, etc. I una mica ens movem, amb, si tot està mercantilitzat, i d'anar a cercar no, espais on, on, on no ens moguem en relació amb, amb el consum um, intentar uh, desaccelerar-nos, no seguir aquest ritme que se mos imposa, sinó decidir nosaltres on volem mirar, on volem fer, com, com volem pensar, quines coses volem treballar. Uh, també aquest sistema ens està convidant no? a ser molt individualistes, cadascú de casa seva, no? de cara a la feina, de, fer, de la feina a la casa, pues, intentar també rompre en tot això, uh, trobar-nos, uh, reflexionar juntes, iniciar espais col·lectius, um, crear afinitats no? i en definitiva fer, fer, un, fer tribu i estar preparades per, perquè ens eh, mos farà falta estar juntes i haurem de saber estar juntes i, i bueno, que, que, que no hem d'estar soles amb això i intentar trobar-nos. Uh, eh, construir afinitats i te, teixir complicitats no? entre nosaltres. Bueno, pues seguim en homenatge. Uh, eh, de... Ens queden un, un parell i jo crec que no arribarem, així que després demanaré disculpes a tot, el, a tot, a tot, a tot que he de demanar fa molt de temps es prenen decisions per nosaltres, però sense nosaltres. En el passat varen existir espais col·lectius on la gent convivia i decidia entre iguals. Però en l'actualitat hipotecaren les nostres vides a un sistema polític que ens ha tornat més dependents. Varen anomenar llibertat a la irresponsabilitat política de posar en mans alienes les coses que ens afecten – i ens varen educar en un punt de vista infantil i egoista, articulant la societat en compartiments estancats, on la competitivitat i el mutu recel va guanyar front la col·laboració i el respecte. Idò, érem poble i ens varen fer públic. Així, el disseny de les nostres ciutats és també una qüestió purament política. L'ordenament dels jardins propers a les tanques tancats de nit, les flors alineades com jambordes, els matolls retallats com murs. L'espai urbà fou pensat per al trànsit mut de cotxos, persones i mercaderies. El decorat és estèril i la circulació mai es deté, perquè si ens aturem, l'ordre perilla. Escoltàvem en Víctor, un dels membres de Toma la Plaza, que va ser un grup que va ocupar un matí fortuitament va ocupar un, un espai aquí, un, un solar abandonat. Eh, he de reconèixer que jo també hi era, va ser espectacular. 50 persones ocupant allà a plena luz del dia un solar i, i fent l'espai seu. Um, continuem amb la taula uh, perquè se mos va el temps i me dóna la sensació que aquesta taula s'apareix molt uh, a l'època de la Primera Guerra Mundial perquè hi ha com a moltes línies polítiques, hi ha com una discussió oberta que ja s'ha vist en les línies que hi ha, però hi ha una pregunta que queda en l'aire, que és que mai mm, aconseguim federar-nos de qualque manera. Cadascú pot tirar en la seva línia, però si no, en qualque moment, si no mos federam, eh, mos menjaran. Això és així. Llavors la pregunta és, eh, teniu qualque idea de federació? Esteu pensant en qualque tipus d'això? Vos voleu conectar amb altres colectivos? Heu pensado en això Fabio? Bueno, don, mm, con el tema de organización no tengo mucha idea. Yo no soy, no soy práctico en organizar, entonces eh, venimos hablando nosotros en el grupo de, de ver cómo podemos hacer una, una, conexión con otra gente para poder, para poder hacer más cosas juntos, porque solos es imposible. <clears throat> Nosaltres, eh, te, te t'aclaro que nosaltres no existim. No tenim personeria jurídica, no tenim president, no tenim vocal, no hi ha junta directiva i no recibim cap subvenció en 14 anys. Però dic això, dic això, crec que és molt important connectar conectarnos entre el, resto del grupo y hacer charla. No sé, no sé cuál es el formato. No sé si es una federación, si es una asociación de Ateneos, no, no lo sé exactamente, pero yo creo que las experiencias, porque la experiencia puedan vivir en el tiempo y alargarse, tienen que ser compartidas, ¿no? Y eh, en eso estoy. Y si me permites una pequeña... Eh, Aina decía tejer complicidades y yo encuentro que, que los Ateneos son unos espacios donde nos estiman por sobre todas las cosas. ¿Crees que es un elemento muy interesante en la construcción de, revolucionaria que vamos haciendo en, tiempos donde el odio se impone, el amor me parece que es un, es un debate, es una sensación ah, revolucionaria y creo que la encontré en el Ateneo como no la encontré en ninguna otras expresiones políticas. No, jo, jo crec que l'unió fa la força, no? això que s'ha dit sempre, llavors és, és, és evident que com si trobem les maneres de, de, de coordinar-nos, de trobar els punts que tenim en comú, bueno, nosaltres encara, encara no existim, no? però eh, també amb, amb, amb, en un grup de joves que, que, que han participat de, del Voltó Negre, però que tampoc tenim molta trajectòria militant d'anys i moltes experiències, eh, òbviament, totes les, totes les, totes les experiències que poden conèixer d'altres espais ens seran útils també per, per construir un, un projecte més sòlid, un projecte que, que duri més i, i en aquest sentit nosaltres també eh, fent un poc públic el projecte, ens han arribat pre preocupacions de joves d'alguns pobles de Mallorca, no? que ells també se troben en una situació similar, que no tenen espais en el seu poble, llavors es, que, que en aquest sentit pues, plantejaven també molt, molt idea de, de, que, de, que, de que ojalà fos un, poc, un moviment que, que clar, nosaltres enfocam tot molt cap al concepte jovent, que també és un concepte un poc mal, de, mal de definir, no? però, però bueno, que en es compartir tot, tot, tot, un, tot una situació material, en compartir una, una problemàtica comuna, no? Pues, mos és més fàcil també entendre'ns moltes vegades. No? I, I també dic que, que en aquest sentit el Casal Popular Voltó Negre formava part, per exemple, de, de la xarxa de casals i ateneus dels països catalans, que, que és, és, una entitat molt vinculada a lo que és l'escala independentista i que té molta presència en el Principat i en el País Valencià, no? però que, que segueix aquesta idea no? d'això i que, òbviament, eh, és, és també fer fer alguna, alguna estructura similar a Mallorca es, seria totalment enriquidor per tots aquests espais que jo, per exemple, no coneixia que hi hagués un Ateneu a Santa Margalida fins fa dos dies i, i, i m'ha fet com a molta il·lusió descobrir-ho també. Mal, jo penso que sí, que sí que fa falta que mos trobem de qualque manera, si és prou petita per, per conèixer el que estan fent els nostres veïnats no? i, no, si, i que, que mos coneguem. El que passa és que les experiències de coordinació que han tingut no han acabat de funcionar massa. No? Per tant, jo crec que tenim un poc de repte de pensar quines fórmules podem fer, podem trobar per, per podem mantenir els nostres eh, ateneus, que, que ja costa bastant, i també podem mantenir com una xarxa. No? Um, jo crec que no sé si ara és el moment, perquè pens que fa falta que hi hagi més ateneus, no? Per exemple, a Palma, que només n'hi hagi un de físic, és molt poc. És veritat que els ateneus tenen com una naturalesa molt efímera i això no és dolent en si, mentre quan se'n va un se'n crea un altre, no? Jo crec que igual, la primera passa és crear molt ateneus i quan en tinguem molts, pues ja intentar trobar-nos, però evidentment sí que hem de crear aquestes aliances entre nosaltres, fer xarxa, conèixer el que fem, crear afinitats, perquè quan més organitzades estiguem, pues doncs, més, més front podem fer un poc en el capital i podem presentar més resistències. Bueno, pues, volia agrair-vos eh, en els quatre de la taula, eh, vos volia donar un minutet per si voleu dir qualque cosa i després tancarem el programa perquè ja mos hem passat. Si qualcú vol dir qualque cosa per tancar... Uh, ja, ja que tenc el micro, uh, bueno, ja, ja, ja he xerrat molt, però Dic que, que clar, nosaltres estem començant, que convidam a tothom que, que li interessi participar, podeu seguir-me a les xarxes socials que tenim de Jo també vull, vull casal i que la setmana que ve, dissabte, farem un, un acte de presentació de campanya, a la vegada que despedirem eh, es, es casal Volar Volta Negra, llavors esteu, esteu convidats a, a tots a venir. I bueno, moltes gràcies a l'Elèctrica per, per convidar-nos, tot i encara no existir, eh, de tenir-nos en compte, o sigui que molt gràcies. Una de les coses que vàrem intentar també donar un cop de mà va ser un Ateneu per Palma, que va ser un altre projecte que ara pareix que encara no, no tal, però que quedi, que quedi dit aquí i gravat que amb tot el que necessiteu per impulsar aquest casal, aquí estem, i el que necessiteu eh, doncs estem, estan en sa mà. Ara volia disculpar-me per diversos àudios que m'han enviat de molts de projectes, entre ells Secoxarxa, eh, Secoxarxa Mallorca, en Nana, eh, el col·lectiu El Veïna, en Joan, eh, Sataneu de Poyensa, Ana Marina, Transitant, Ana Clara i Cantiró. I després, abans de tancar, volia explicar-vos de on ha sortit, de on ha sortit tota aquesta informació. L'anuari info, que va fer cinc edicions, eh, que podeu trobar a white.cat eh, de manera digital o en físic, encara en queden algunes aquí a Sataneu. I per acabar del tot, que ja sé que m'estàu matant, volia recordar tots els projectes que no hem inclòs en aquesta rememoració perquè vos feieu una idea de lo que ha estat el moviment Ocupa, que pareix que no està res a Mallorca. Doncs pues començam. La Dragonera, Seixopluc, El Resplandor, El Sitio, El Palacio, El Casal eh, Voltonegre, eh, l'Ateneu Lotort, l'Ateneu de Falanits, l'Ateneu d'Esporles, l'Assemblea de Porreres, l'Ateneu de Palma, l'Assecador Tres Cruis, Pinyol Vermell, Moviment Alcudianc, Branca Camarenca, El Fibló, Espai, Can Bum, que ja li he donat les gràcies. Tots aquests són projectes que van, han existit en qualque vegada aquí a Silla de Mallorca i molts d'ells han tingut un espai de trobada i han format i han organitzat comunitat política. Moltes gràcies a totes i continuem amb aquestes 12 hores de ràdio. Mm -hmm. Esta canción es una historia, algo triste del pasado o de un futuro ya cercano. ¿Quién sabe a quién le importa? Esta canción se la dedico a un personaje peregrino, apátrida en su propia tierra, desterrada silueta calle, rostro, nombre mi apellido, ermitaño de un mundo enfermo, tu camino será.